В голові щось затріщало, здавалося, вона розколювалася на частини. Над силу встав з ліжка. Данило ворожив з плоскогубцями і відкруткою біля розетки на кухні. Він встиг поремонтувати всі інші розетки, і крани, і замок у стіні шафі. Крани у Василя Васильовича теж протікали завжди. Останнім часом він ремонтував їх сам, але так поспіхом. Підкладе шайбочку, переверне гумку. У крайньому випадку, якщо трапиться на очі, купить готовий і замінить вентиль. Довго хлюпався під душем. Зварив макарони, насмажив яєчні з салом, запарив міцний чай. Данило налив чарку випий полегшає. Василь Васильович чув, що на похмілля треба випити, але не вірив у те. Над силу з огидою випив. Йому справді по якомусь часові полегшало. Снідали мовчки. Данило налив собі ще одну. Василь Васильович накрив чарку рукою. Горілки я майже не вживаю, сказав по їхньому, по сільському. Хіба що вино і то сухе? Це кисле? запитав Данило. Василь Васильович кивнув головою. У мене оце пічник перекладав грубку, а в магазині нічого не було. Так я купив пляшку шипучки, шампані. Пічник покуштував і вилив у помийницю. Каже, якби знав, зроду б не прийшов. По довгій хвилі мовчанки Данило заговорив знову. Пробач мені, але якось ви живете трохи не так, не по-нашому. Звісно, обоє вчені. Чому не по-нашому? запитав Василь Васильович. А так. Жінка по командировках і на курорт винарізно. Може, через те у вас і дітей немає? Городиш. Чого ж горожу? Сорочки йому сам понамочував. Василь Васильович почервонів. Кажу ж Ірина у відрядженні. Ірина дивилася з портрета іронічно. Іринині батьки в широкій дубовій рамці дивилися на нього співчутливо. Йому знову запекло в серці, але вже трохи не так, як учора. Там народжувалась і якась гордість, якась холодність і твердість, і навіть щось схоже на помсту. Звичайно, до помсти він не вдаватиметься, але й не принизиться більше. А вчора хотілося принизитись, хотілося прийти до них і розірвати їх серця власною бідою, залишити по собі спомин страждання. Хух, як бридко. В оцих стражданнях по-іншому, по-новому впізнавав себе. Самопізнання було гірким, але й рятувало. Приїхала б і попрала. Ну, а в нас рівність. А ти чого приїхав? На більшовик по агрегат. Нас тут шестеро. Я сьогодні вже й поїду. Ми його вже погрузили. Данило розповідав про агрегат, а Василь Васильович думав своє. Думав важко, але цього разу правильно несподівано для себе скрізь швидко і точно розставив крапки і знаки оклику. Помивши тарілки, пішов до кабінету, взяв з шухляди ощадну книжку. Одягайся, ходімо зі мною, мовив у наказовій формі. Вони прийшли на площу, і він показав братові на лавочку посидь трохи, помрій. І усміхнувся майже єхидно. Знав, що брат і слова такого не знає. Данило справді подивився на нього, наче на божевільного.